Παρακιατά τα έχουν οι καπνοί Ρούτες φεύγα την πυροβόνη είχαμε, είχαμε Έχουμε φέρει τους Μπέντερ, τους οποίους είχαμε προσπαθήσει να τους φέρουμε και μεσοβδόμαδα, όπως είχα πει και πιο πριν, αλλά δεν τα είχαμε καταφέρει. Για αυτόν τον λόγο η παρουσίαση όχι απλώς του συγκροτήματος, γενικώ γίνεται σήμερα από αυτήν την εκπομπή. Είναι όλα τα παιδιά από εδώ πέρα. Θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια από την τελευταία τους δουλειά. Όσοι έχετε ακούσει αρκετά τις εκπομπές αυτές με διάφορους λοδαπού. θα ξέρω ότι θα γίνεται μια μετάφραση δεν είναι δουλεμένα από πιο πριν λοιπόν ε, ξεκινώντας λοιπόν να πούμε δύο-τρία πράγματα σε σχέση με τους Bender από πού είναι, πόσο καιρό είναι το συγκρότημα και γενικώ έτσι όχι πολύ κάτι σε σχέση με την ε, δουλειά τους, την εταιρεία τους και τέτοια πράγματα and here and anybody who feels like can be answering to what's going on. And uh, yeah, first of all, you have to introduce yourselves a little bit, and you must not talk very long before I translate so that I can remember what you say. Just introduce yourselves and say a few things about your band and uh, uh, what things you have released and just general. Mm -hmm. Alex guitar. Hello, my name is Crum. I play the drums. Mm -hmm. My name's Jim. I play the bass. Λοιπόν, τα παιδιά είναι ο Κραμ στα τύμπανα, ο Τζιμ παίζει μπάσο και ο Άλεξ παίζει κιθάρα. we, we have we, we put out two CDs, one called Jehovah's All Stars, one called Lost City of Dalston, um, an LP of Lost City of Dalston, um, seven-inch single called People's Army. Mm -hmm. Alex, if you want, uh, speak more uh, louder. if or more louder or close to microphone, yeah. not uh, two together. Okay. Um. And several live tapes as well. <laughs> sure. All, all the um, the live tapes are we've uh, distributed by Blurg Records, and um, the CDs and the vinyl are. Uh, um, released by Words of Warning, which is a small independent label which is based in Wales. Mm -hmm. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή δουλειά. This is what's a time of the years, more or less. Ε. Yes. Περίπου μέσα σε ένα διάστημα τριών χρόνων έχουν ε, ε, εκδώσει δύο CD. Μα είπαν του τίτλου προηγουμένω. Νομίζω δεν έχει και τόσο νόημα να του αναφέρουμε. Αν κάποιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, μπορεί και απόψε να του βρει και με κάποιο τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή όταν παίζει μουσική. Ένα LP και ένα EP και μερικέ. Ε, κασέτες, αρκετές κασέτες από live εμφανίσεις. Ε, λέει ότι η εταιρεία μέσα από την οποία τα έχουν βγάλει αυτοί λέγεται Λόγια Προειδοποίηση και είναι θεμελιωμένη, έχει ξεκινήσει στην, στην Ουαλία σε κάποιο μέρος. Is there anything uh, uh, special about your uh, label? Because I also saw in the faxes that you sent over here that um, it was sort of a little bit self-determined as a label that releases bands infecting the capital because of this, yeah. was written on. But I would like you to explain to me in which practical ways. Λοιπόν, ρώτησα ο, αν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο με αυτή την εταιρεία, γιατί είδαμε στα φάξ που στείλανε εδώ πέρα πριν από κάμποσες μέρες, ότι γράφει, γράφουν πάνω τα στατικά ότι αυτή η εταιρεία βγάζει τέλος πάντων γκρουπ τα οποία μολύνουν το κεφάλαιο γενικώ. Και θέλουμε να μας εξηγήσουν λιγάκι με κάποιους πρακτικούς τρόπους πώς γίνεται αυτό. Μιας και οι τελευταίοι προβληματισμοί στην Ελλάδα είναι αρκετά προς την κατεύθυνση της ε, αυτοοργάνωσης στη μουσική έκφραση και σε όλες τις εκφράσεις. Um, all, the bands that are, on words of warning are, similar in the way they're quite well known in the underground circuit, but not very well known in the, um, the commercial sense. Mm το κοινό που υπάρχει σε όλα τα group τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογή είναι ότι ε, είναι αρκετά γνωστά group σε κάποια ε, υπόγεια σκηνή, ας πούμε, έτσι, αν το πούμε, αλλά όχι φυσικά σε κάποια κεντρική ε, μουσική βιομηχανία. Και επίσης ότι είναι group τα οποία είναι της λογικής κάντο μόνος σου. When you say that they are or that you are uh, in the mentality of do-it-yourself bands, you mean for self-organizing your concerts or um, having any kind of equal uh, participation in deciding about the um, releases with everybody together or helping each other with capital or what? I think it's... Um, Sorry, I have to translate my question. Ναι, λοιπόν, ε, ρωτάμε λίγο ε, πιο αναλυτικά για το do it yourself. Ε, με τι όρους, δηλαδή ότι τα group τα οποία συμμετέχουν ε, αλληλοστηρίζονται οικονομικώς, ότι αυτοοργανώνουν τις συναυλίες τους ή τέλος πάντων τι είναι παραπάνω αυτή, αυτού του είδους η αυτοοργάνωση. I think we, we appropriate each situation um, to whichever, whatever we're dealing with. Um, the main thing about words of warning is um, there's no none of us have any contracts. Mm-hmm. Um, but also with most of the bands on the label, like Scum of Toy Town and such, we'll do live tapes and stuff. So we'll organise, say, live tapes through other channels, and there's no problem with words of warning. Mm-hmm. They don't mind. It's um, su- supportive of doing anything on our own, mm-hmm. as well as with them and with other people. So we've um, have sort of uh, live live tapes being recorded by people who we've met. Have taken them to America, mm-hmm. in Poland, um, of very many different things as well as the words. Saboteurs, dem- ben- dem- benefit tapes, etc. It's all It's it's it's, it's um, basically then there's no problems with copyright, which other other labels might have. Αρχικά και βασικά ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τύπου ας πούμε πνευματικής ιδιοκτησίας λέει, ότι ενεργούν έτσι πιο ευέλικτα με, με αυτές τις μικρές αυτοπαραγόμενες ε, κασέτες οι οποίες είναι από τα διάφορα live και που στέλνονται πούμε, μέσω δικτύου, δικτύου ανθρώπων ε, ε, σε διάφορες χώρες όπως την Πολωνία, στις Ηνωμένε Πολιτείε ή οπουδήποτε και ότι αυτές λειτουργούν υποστηρίζοντας και συμπληρωματικά την όλη η ιστορία με αυτή την ολη ιστορια με αυτη την εταιρεια που παράγει αυτά τα group και όχι αντιθετικά ή δεν θα υπήρχε καμιά περίπτωση να υπογράψουν ας ένα συμβόλαιο σε αυτή την εταιρεία που να τους απαγορεύει να τους ε, καθοδηγεί, να τους πατρονάρει για το τι, τι πρέπει να κάνουν. I- I've got one more thing to say about that. To be a bit more specific, um, the, I mean, on the on the on the front of the way it's organised, the the um, the record company the, the man, well, it's the man who runs the record label, and the distribution company. They're, they're not owned by big they're big companies. They're independently owned. You know, they're not Mm. corporate um, property. and uh, the bands on on the album, uh, the, more specifically the bands, as um, the main bands like we said, Scum of the Town, King Prawn, and um, they King Prawn are half half Asian band um, and half half Black British band and half mm. Brit and half white, and um, they sing about issues which affect black teen, black um, young people living in London. They mm. sing about the way that they get treated by the police and the way that they, you know, the immigration authorities behave towards mm. people coming into this country. So they're singing about stuff from an anarchist perspective, but very they're they're, they're very streetwise band. You know, they, they use the slang, city slang, mm. and so um, you know that that's that's an important angle of what they do, and and well, you could say that. Mm-hmm. λοιπόν και οπωσδήποτε για να γινόμαστε πιο σαφείς ότι δεν ε, είναι στην κτήση, δηλαδή στην ιδιοκτησία αυτές οι εταιρείε ε, κανενός έτσι μεγαλύτερου κεφαλαίου. Είναι πάντα τα άτομα αυτά μόνο που τις ε, διαχειρίζονται. Και τα γκρουπ ε, αυτά έχουν ε, πολιτικούς στίχους σε μια αναρχική προοπτική, θα μπορούσε να πει κανένας. Ε, συγκεκριμένα, ας πούμε, αναφέρει δύο, τους Scum of Toy Town και τους King of King Prone εδώ. Ε, για κάποιους από τους δύο μου είπε πριν από λίγο ότι τα μισά μέλη είναι ε, ε έγχρωμοι και ότι ε, οι στίχοι τους αφορούν την ρατσιστική βία και τη βία ενάντια στους μετανάστες, την αστυνομική και την κοινωνική βία γενικότερα, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο γλωσσικό ιδίωμα, αυτό θα πρέπει κάποιος να ξέρει λιγάκι τις συνθήκες ζωής ας πούμε στις Μητροπόλεις της Βόρειας Ευρώπης ότι οι έγχρωμοι άνθρωποι που ζουν εκεί, οι οποίοι δεν είναι οτιδήποτε άλλο παρά μειονότητε, μπορεί να του αποκαλέσει κανένα, χρησιμοποιούν να έχουν διαπλάσει μέσα από το πέρασμα του χρόνου τη δική του γλώσσα, που είναι μίξη από τα μέρη από τα οποία προέρχονται με τι ε, συνθήκε που βρίσκουν εκεί. Ότι χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα και ότι υπερασπίζονται, τέλο πάντων, ε, προσπαθούν να φέρουν στη συνειδητότητα έτσι το, το δίκαιο τη ε, τάξη του. apart from uh, the fact that the lyrics are in this anarchist perspective, as you said, is the people who are uh, having um, personal interference in uh, organizing other situations for um, resistance, like uh, so to, to say, for uh, taking part in demos or in any communities or that they uh, practice the lyrics that they have because I mean nowadays it's very, very um, wide um, scale of uh, revolution sold also in all forms and packages. But I think, and it's also towards the problematization of a lot of people who recently started putting this subject of self-critics about commercialization. Yeah, and it's also a big part of uh, the discussions in the festival where you're playing. of how we can be sort of advancing with our conscience in a, in a way of not just speaking about revolution and not how to. I mean, is there anything that makes it uh, actual? Λοιπόν, ρωτάω με ποιον τρόπο να, ε, αν υπάρχει κάποια παρέμβαση αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, στα δρόμενα, στην πράξη, στη ζωή ή αν αυτό το πράγμα, κοντολογίζει για να μην πω όλα αυτά τα πράγματα που είπα, ή αν αυτό το πράγμα παραμένει περισσότερο σε μια αστικουργική δουλειά ή σε μια τάση, έτσι, σε μια διάθεση. Και τους εξήγησα ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της κριτικής που έχει αρχίσει εδώ και δύο χρόνια περίπου από διάφορες ομάδες και που απασχολεί και το φετινό φεστιβάλ που παίζουν. behaving in, as an anarchist, uh, um, it, for, for, me, has um, two there's two perspectives. One is a personal level, and one is a greater, a wider political level. And um, for, for me personally, all that all that I do is I try to live my try to to live um, in a way that respects other people's views, uh, etc. Recycling is you know another personal thing and boycotting companies as far as possible that we don't agree with like Nestle and mm. you know um, and companies connected to the arms trade and then on a wider um, perspective all that I do apart from the band is is that we give our stuff for people who want to use it for some some other campaign for like the Freedom Network which helps organise various activities um, for people doing benefits for an anti-McDonald's campaign, mm-hmm. for people who are involved in the roads protest in England, which is, is the main form of activity at the moment. When we get back, we're playing a concert called Reclaim the Streets, which is basically an anti-car protest because there's so many cars in, you know, many miles. There's more cars in England than in mm-hmm. Greece. This this group who do reclaim the streets have organised so they have um, the last Friday of every month, um, um, cyclists meet up at one point in London. Mm-hmm. And so you get hundreds of cyclists all cycling together during the main rush hour mm-hmm. and completely block all the streets as a protest every month. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, μου λέει εδώ αρχικά ο Άλεξ ότι μιλάει, μιλούσε προσωπικά και είπε ότι βλέπει την ε, αναρχική προοπτική αυτό το πράγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως και σαν προσωπική στάση ζωής πρώτα, έτσι, των ατομικό αναρχισμό, θα λέγαμε, και το δεύτερο ας πούμε σε μια έτσι ευρύτερη πολιτική οργάνωση. Αυτός λέει προσωπικά ότι ε, προσπαθεί να ζει με κάποιον τρόπο έτσι ώστε να σέβεται ε, τη δυνατότητα έκφρασης του οποιοδήποτε άλλου και ότι επίσης οι δύο έτσι κύριες ανησυχίες του είναι πώς θα μπορούσε να μποϊκοτάρει μεγαλύτερες ε, εταιρείες και επίσης λέει ε, πώς θα μπορούσε να, να φτάσει σε ένα σημείο να ανακυκλώνονται πολλά από τα παράγωγα ε, της βιομηχανίας. Εδώ πέρα λένε επίσης ότι το υλικό ε, βοηθάνε γενικότερα σε μια δουλειά δικτύωσης με υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει σε διεθνείς ε, οργανώσεις κατά κύριο λόγο έτσι αντεξουσιαστικές αν κατάλαβα καλά ε, υπάρχει μία συγκεκριμένη, ας πούμε, η οποία λέγεται να ξαναζητήσουμε τους δρόμους ε, και η οποία εναντιώνεται στη χρήση τόσο πολύ των ατομικών επιβατικών οχημάτων. Πώς το πάει έτσι, αυτοκίνητα είναι αυτά, εντάξει. Λοιπόν, ε, ακριβώς με αυτή την έννοια θα παίξουν μια συναυλία γι' αυτό και ε, ε υπάρχουν κάποιες ε, συγκεντρώσεις στις οποίες μαζεύονται πάρα πολλοί ποδηλάτες σε αυτές και κάνουν ε, ποδηλασία όλοι ταυτόχρονα. Λέει σε αυτό το είδος. You, you feel like saying something? Is that okay? Yeah, definitely. Yeah. Well, uh, I wanted to mention, um, n- I can't speak about the experience, but something that's related to that, which is perhaps uh, what, what's happened uh, in Liverpool, which is in the north of England. Um, in, in the north of England, uh, there was a, a, a social centre squat called the Mutual Aid Centre, which uh, organised campaigns against, for example, the poll tax and also the criminal justice bill, mm-hmm. which is the, the last piece of uh, legislation which affects uh, the things that Alex has been talking about, for example, the road protests, etc. Mm-hmm. Um, and the way that this was done was organising locally run groups of community, at community level of ordinary people, to um, resist um, these pieces of legislation. And obviously, as you probably know, this was done very effectively with the poll tax nationally as well as in Liverpool. Um, and the role that the Mutual Aid Centre pay, played in this was organising fundraisers uh, using local bands who weren't signed to any record uh, labels at all. They were just uh, mm-hmm. doing it for fun, etc. Some of them just formed specifically for this purpose mm-hmm. um, to organise money to run the campaigns because obviously it costs a lot to produce leaflets, etc. Mm-hmm. And then to organise on a street level political action to uh, inform people, meetings, mm-hmm. resistance against the council measures, etc. So that's how Μάλιστα. Λοιπόν, η Σάρα λέει τώρα ότι από ένα άλλο μέρο τη Αγγλία, εν πάση περιπτώσει από το Λίβερπουλ, ότι υπήρχε ένα κοινωνικό κέντρο εκεί πέρα, ε, το οποίο στηριζόταν από πολύ κόσμο, λεγόταν ε, ο μεταλλαγμένο ή ο μεταλλατικό, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι η ο μεταλλακτικο ενα απο τα δυο δεν ξερω αν ειναι σωστη η κατάληξη στη μετάφραση. Και ε, αυτό το μέρος ε, διοργάνωνε μεγαλύτερες ε, καμπάνιες ενάντια σε νομοθετικές ρυθμίσεις, σε ψηφίσεις νόμων ας πούμε όπως ο Paul Τάξ, που μας είναι αρκετά γνωστός εδώ επίσης από μια μπροσουρίτσα που είχε κυκλοφορήσει από τη Βιλά Βαρβάρα για όσους ε, είναι ενήμεροι ε, και από κάποιες βιτοπροβολές οι οποίες είχαν γίνει αλλά και αρκετά επειδή είχε συζητηθεί σαν κεφαλικός φόρος θύμιζε την εποχή του της, αγροτικής, της πρώτης αγροτικής επανάστασης στην Αγγλία και από αυτό είχε πάρει το όνομα. Ε, όπως επίσης, ε, you said about poll tax and what was the other one? Criminal justice. All right. Ναι, και για έναν ε, νόμο σχετικά τελευταίο, ο οποίος ε, έχει αυτό τον, τον τίτλο που είπε η Σάρα προηγουμένως, δηλαδή της εγκληματικής, ο, ο, ο λογαριασμός, ο νόμος της εγκληματικής δικαιοσύνης το οποίο κοινό είναι ένας ε, νόμος που ίσχυε και εδώ στη Χούντα για το ότι η συνάθρηση παραπάνω από δύο ατόμων στο δρόμο θεωρείται ύποπτη σύσταση συμμορίας και με οτιδήποτε άλλες προοπτικές ας πούμε ανατροπής του κράτους. Και αυτό γινόταν ε, ε, τώρα πλατιάζω λίγο, αλλά πρέπει ίσως για ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου ιδέα για αυτό το πράγμα που μιλάμε, να εξηγήσουμε ότι αυτό έγινε με σκοπό να εκδιωχθούν από οπουδήποτε πάρα πολλοί ταξιδευτέ ταξιδευτές που κυκλοφορούν ε, στην Αγγλία και πάρα πολλοί άστεγοι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται διαρκώς αριστερά-δεξιά με καραβάνια και επίσης πολλές συγκεντρώσεις ξεκινώντας από πορείες μέχρι και οτιδήποτε ακίνδυνο σχετικό ας πούμε που θα μπορούσε να είναι μια γιορτή δρόμου για να απαγορευτούν και για να ελέγχονται όλα αυτά. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνταν με αυτό το κέντρο, με τον μεταλλακτικό στο, στο Λίβερπουλ. Ε, χρηματοδοτήσαν ε, πάρα πολλές από αυτές τις καμπάνιες, μαζεύοντας γκρουπ από την περιοχή, τα οποία όχι μόνο δεν ήταν εμπορευματικά, αλλά πολλά από αυτά αρνούνταν να βγάλουν καν δίσκους. Και πολλά από αυτά επίσης είχαν γίνει ειδικά για την περίσταση. Okay. The Mutual Aid Centre, um, which was a squat, supported the right to squat in Liverpool and uh, at this time uh, the, the council were trying to repossess the buildings that the mutual aid centre squatted. So the other thing was that, a squat. Yeah, the other thing that uh, that people in the mutual aid centre did was to occupy some council buildings to force them to uh, let take away the the legal action that they were about to take against people who were squatting. Mm -hmm. And this was if this worked, it won. Eventually, mm -hmm. they uh, they backed down and allowed um, the building to be taken as a squat. And were there many buildings? Um, well, there was a, there were two at one uh, at this time, um, and the one building was was starting to become too derelict to use, so. Uh, people wanted to move into another building, and this was the building that the action was taken for by an occupation of council buildings mm -hmm. by a great number of people until they backed down eventually and, and took away their legal action. Mm -hmm. And mm-hmm. that was a, that was a campaign that had to be organised steadily with people who were prepared to actually commit themselves to stay in there until mm -hmm. the council backed down. And that was the, probably the most victorious yeah. event, you know. So. Λοιπόν, ε, να πούμε για αυτό το μέρος ότι, ότι καταρχήν ήταν κατάληψη και μάλιστα για, μιλάμε για δύο κτίρια, συγκροτήματα κτηριακά, τα οποία ανήκαν στο Δήμο. Κάποια στιγμή ο Δήμος ξεκίνησε ε, πώς διαδικασία, ναι, διαδικασία έξωσης ε, και κήρυξης παρανομίας ας πούμε, αυτού του πράγματος και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε α, ο κόσμος ε, καταλαμβάνοντας ορισμένα από τα κτίρια του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις αίθουσες συνεδριάσεων, ε, άσκησε πίεση έτσι ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε νόμιμη δίωξη των καταληψιών, ε, πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε και όλα στο οποίο το θεωρούμε φυσικά μια μεγάλη νίκη <clears throat> για αυτή την εποχή και να πούμε επίση ότι λόγω ακαταλληλότητας ε, του ενός κτηρίου ε, όσοι μένανε μέσα σε αυτό το κτίριο θέλανε να μετακομίσουν σε κάποιο άλλο και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνανε παράλληλα. Ε, δηλαδή, καταλήψεις αυτών των δύο, οι καταλήψεις των ε, τμήματων του Δημοτικού Συμβουλίου και τελικά, ας πούμε, κατορθώθηκε αυτό που θέλανε οι καταληψίες. known about? Mm, you must uh, say it to me once more because I have never heard of it. Right. Well, it, it was um, it, it, was a protest against uh, a bypass in uh, a road bypass being built um, in, a place called Newbury, where it went through some ancient woodland, and it was an important protest against um, too much investment in roads. Mm -hmm. And basically, hundreds of people went and built huge tree houses in um, oak trees, and there was like literally hundreds of tree houses. And people lived up in the trees for months and months, and the government had to mount an operation which cost millions and, and millions of pounds to remove them. Mm-hmm. Um, Shall I translate this? First? Yeah, okay. a bypass is, is like a small motorway. All right. Uh huh. Thanks. <laughs> Λοιπόν, το, κάποια άλλη καμπάνια που έγινε τώρα τελευταία ήταν ενάντια στα λεγόμενα bypass, τα οποία σημαίνουν ας πούμε ε, μια μικρή, μικρότερη διεθνή αρτηρία. Είναι πάλι ένας εθνικός δρόμος, ας πούμε, αρκετά μεγάλος, ο οποίος από ό,τι μας λέει ο Άλεξ να περάσει μέσα από διάφορες περιοχέ περιοχές ας φυσικών πάρκων, από δάση απείραχτα όπου πήγε πολλοί κόσμος ε, και έκτισε ξύλινα σπίτια πάνω στα δέντρα, όπου έμεινε πολύ καιρό. Και με αυτόν τον τρόπο πούμε, προσπαθούσαν να εμποδίσουν έτσι ζωντανά με το σώμα τους το να κοπούν αυτά τα δέντρα ή να υλοτομηθούν πούμε, γενικότερα οι περιοχές, να χερσωθούν. Ε, πράγμα το οποίο δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση και μεγάλο ε, οικονομικό κόστος και ψυχ, ψυχικό κόστος. Um, because these uh, things in general what you are saying as main um, directions, if there can be, pardon, hand Uh, this is a totally different um, type of topics than for the people over here, yeah. and this is really remarkable. For me, it just gives me a sign of realizing the difference in society and in daily realities. Yeah, and yeah, I would like you also to sum uh, up in a while if you could tell us some like of the main directions of the anarchist perspectives. Mm. And uh, well, these are some of them, and yeah. Hmm. squatting is one of them. Having festivals to um, inform people and discuss and empower people to go out and and, and, and spread the word. You know, mm-hmm. um, they have anarchy weeks in, in various towns mm. in England. Um, and the thing about vegetarianism is, you know, I think it's quite a main, major strand in, mm. in uh, there's quite a lot of uh, sensitivity towards uh, ec ecological, in a very wider sense, subjects over there. Yeah, because most of this, these things, what you are telling me, they are summing up to uh, to something that has to do with the uh, relation of humans and nature. Yeah, but at the same time, it's very much directed against government and, and capital. The meat I, I industry. think the, the, The meat industry is why people are vegetarians. Like, Okay. uh, generally, I mean that's not only. There's, very, there's so many opinions, but yeah for me, it's it's a protest against the meat industry, which is a Mm. huge money making. Μμμ. Λοιπόν, ε, τους λέω ότι από αυτά τα πράγματα που λένε διαπιστώνω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην ε, πραγματικότητα την εκεί, την οποία φυσικά δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε νομίζω και εσείς να την αντιληφθούμε πλήρως. Απλά τα στίγματα αυτά που δίνονται για το είδος τις προβληματικές που έχουν τεθεί μέσα σε αυτό που τα παιδιά ονομάσαν προηγουμένως αναρχική προοπτική εκεί ότι έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που απασχολούν πίνε εμάς εδώ, έτσι, το οποίο για ακόμα μια φορά αναδεικνύει τη σημασία των γεωπολιτικών ε, συσχετισμών δύναμης κοινό, δηλαδή το ότι εμεί είμαστε στα Βαλκάνια, ενώ αυτοί βρίσκονται σε κάποιο σημείο ε, της Βόρειας Ευρώπης. Λοιπόν, ε, τους είπα επίση ότι πιστεύω πως ε, από αυτά που ακούω, πως με μια ευρύτερη έννοια ότι ο προβληματισμό αφορά οικολογικά ζητήματα, δηλαδή τη σχέση ανθρώπου και φύση. Και λένε ότι όχι τόσο, με την έννοια ότι τα, το είδο τη δράση, γι' αυτό και την αποκαλούν αναρχική προοπτική, στρέφεται ενάντια στο κεφάλαιο και στην κυβέρνηση και όχι απλά έτσι σε ένα είδους ευαισθησίας. Λένε ότι φυσικά ας πούμε, η χορτοφαγία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό με την έννοια ας πούμε, του, του μποϊκοταρίσματος της βιομηχανίας κρέατος. Τους ζήτησε επίσης να μας κάνουν μία σούμα για το ποια είναι τα κυρία θέματα με τα οποία ασχολείται έτσι το αναρχικό κίνημα εκεί και μου είπαν αρχικά ότι γίνονται πολλά φεστιβάλ και πολλέ εβδομάδε, α πούμε, αναρχικέ εβδομάδε σε διάφορε πόλει, έτσι ώστε να παροτρύνεται ο κόσμο να βγαίνει από τα σπίτια του, να συναντιέται και να ενημερώνεται. Mm -hmm people that are on these demonstrations. Yes, the same applies to the uh, protests about the exporting of veal of uh, young cows in very poor conditions yeah. across Europe. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, λέει ότι αυτά δεν θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε έτσι με μια εικόνα στο μυαλό μας, αυτές τις ε, διαμαρτυρίες ε, με το ότι υπάρχουν ας πούμε, πάρα πολλοί αναρχικοί young punks ας πούμε, ή οτιδήποτε ε, από κόσμο ο οποίος είναι ήδη του χώρου. Μιλάμε για περίπτωση στην οποία βγαίνουν στον δρόμο οικογένειες, βγαίνουν άνθρωποι μεσήλικες και γενικά από όλες τις κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες. Ε, όπως επίσης και για αυτή την καμπάνια που έχει αρχίσει στο τέλος για να σταματήσει το, η και το εμπόριο και η εξαγωγή των ε, νεαρών μουσχαριών. Um, anarchist group um, in Liverpool that's recently been set up. Um, and the kinds of things that uh, this group is, is mainly involved in at the moment is, uh, uh, for example, there's a big dockers strike in Liverpool at the moment. The docks, uh, all the dock workers are on strike because they tried to privatise the docks mm-hmm. and bring in uh, short-term temporary contracts. Mm-hmm. So anarchists have been involved in trying to get international support for this particular strike. Um, also, a lot of uh, pro-abortion work supporting a woman's right to choose uh, to have an abortion, particularly with women travelling from Ireland to Liverpool because it's illegal to have an abortion yeah. in Ireland. Uh, Anti-fascist work. Hang on, because yeah. I will not remember them if you. Okay. Uh, λοιπόν, γι' αυτό το ξαναμπαίνει η Σάρα ε, από Λίβερπουλ και λέει ότι σε αυτό το κέντρο το, το οποίο το είχε δημιουργήσει μια μικρή αναρχική ομάδα αρχικά ότι τα κυρία ζητήματα πούμε, τα οποία διαπραγματεύτηκαν αν εποχές ήταν ε, δράση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των, ε, αποβαθρών ε, στα λιμάνια. Αποβαθρών, σωστό πρέπει να είναι, αποβάθρων. Ναι. στα λιμάνια και επίσης για, υπέρ του δικαιώματος της έκτρωσης, της ελεύθερης επιλογής των γυναικών, γιατί <clears throat> στην Ιρλανδία Φερρυπίν ας πούμε είναι λόγω της θρησκείας απαγορευμένες και αναγκαζόντουσαν οι γυναίκες μαζικά να έρχονται ε, στο Λίβερπουλ για να μπορέσουν να κάνουν ε, όπως επίσης και αντιφασιστική δουλειά τώρα ας πούμε ε, βάζουμε κάποιους άξονες πάνω κάτω ας πούμε στο τι προβληματικές θέτει το κάθε μέρος από αυτά τα αναρχικά αυτοδιεθνόμενα κέντρα Αντιφασιστική δράση? Ε, anti Πώς Πώς last one? Yeah, that's, the one, Thanks. Yeah, that's it. So there's, uh, yeah, now we have already passed without uh, making any kind of clear uh, step, yeah, into the fact that there is quite a lot of people who are uh, determining themselves as anarchists in England. Is this a, sort of uh, main direction for a youth movement in the moment, or uh, is there also um, a lot of tradition from older people, and could there be like a, a middle-aged people yeah, into this? And definitely, I think it's it's, it's a lot of um, um, education and sort of like awareness of all age groups. Uh, like Crumb mentioned, with um, a lot of the road protests and the animal rights protests, especially in the media when they're covered on the news, um, they'll show a lot of people, you know, in their um, of all ages getting involved, and a lot of local people. A lot of the protests about the um, the exporting of veal were people who lived lived around the ports, all the local people. Yeah, but they, they, they're not anarchists, they're people who are, who are coming yeah. in on single issues, which people who are anarchists are involved with as well. Mm-hmm. You know, there's a mm-hmm. whole wide range of reasons for people getting involved in any single yeah. pressure group. I mean, a lot, a lot of mm. these sort of like single issues as well, sort of like mm, sometimes sort of taken as sort of can be sort of s- symbolic of sort of a larger sort of awareness as well, I suppose. I don't think so. I mean, in Hans having Τον, τον, τον, τένις. <laughs> Stop. λοιπόν, α, okay, α, ε, τους ρώτησα αν ε, υπάρχει κάποιο κεντρικό έτσι ρεύμα που θα μπορούσε να πει κανένα ότι είναι το κύριο, ο κύριος εκφραστής του νεολαίστικου κινήματος, ας πούμε το κεντρικό ρεύμα είναι η, κατευθύνεται προς τον αναρχικό τρόπο οργάνωσης ή αν ε, υπάρχει, αν υπάρχει ας πούμε, μεγάλη παράδοση όχι μόνο σε νεολαίστικο επίπεδο, αν υπάρχει και σε πιο μεγάλες ηλικίε, σε μεσήλικες. λένε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στο δρόμο για θερυπίν πράγματα όπως ε, δικαιώματα των ζώων για να σταματήσει κρατικές καμπάνιες. Αυτός ο κόσμος ασχολείται με το καθένα από αυτά τα, τα εδάφια, που να το πούμε, τα χωρία, έτσι, αλλά όχι με όλα μαζί. Ε, ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και αναρχικοί, αλλά δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητοί, ας πούμε, σε όλο το φάσμα της πραγματικότητας. Και τώρα είχαμε ένα μικρό διάλογο εδώ ανάμεσα προηγουμένω που έλεγε ο Τζιμ ότι πιστεύει πω ε, και αυτά είναι απελευθερωτικά εγχειρήματα, ενώ Άλεξ από δίπλα μου νομίζω ότι άρχισε να λέει πώ δεν πιστεύει, τον άκουσα να λέει ότι δεν πιστεύει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι άρχισε να λέει πω δεν το πιστεύει λόγω του ότι ε, δεν μπορούν τα μερικά αυτά πράγματα να, να καταφέρουν κάτι ε, συνολικότερο. You said, if I'm not mistaken, you said that um, you don't believe that uh, certain um, isolated issues can lead into anything? Uh, no, I, hmm? I, I, think that uh, on occasion it will raise people as people's awareness of the wider mm-hmm. the hmm. wider nature of why these things are taking place. Um, but on the whole, with particularly with the veal um, and not the people who go down to the bypass protests. I think that they will get a very strong idea of what the state is like because of the fist that crushes them. Mm-hmm. But people who they have wide support in the media, and uh, people who read about it will support them. But not you know they could be liberals, they could be. Yeah, you, know, you could almost be a conservative and support the vote of protests in England. Mm-hmm. And, uh, you know, we, we, we're sort of painting a picture of England as a, as a hotbed of <laughs> a revolution, mm. but it's not. It's one. That, it's next to America. It's probably the most fucked up country in the world. You know. Mm. Θα συνεχίσουμε από αυτό το τελευταίο για να τα θυμηθώ και κάπως έτσι σταδιακά. Λέω ότι δεν θέλουμε να ζωγραφίσουμε μια εικόνα της Αγγλίας ότι πρόκειται για ένα καζάνι ας πούμε, που είναι έτοιμο να εκραγεί και τα λοιπά, που βράζει με την Επανάσταση. Ε, πιστεύουμε ότι παράλληλα με, την, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι είναι μάλλον από τις πιο γαμμένες, τελείως διαλυμένες χώρες στον κόσμο. Ε, όχι διαλυμένες, διαλυμένες. Ε, να πούμε πίσω ότι για το ζήτημα του αν αποκτάει αυτός ο κόσμος, γι' αυτό που είπα προηγουμένως πως άρχισε να λέει ο Άλεξ, το αν αποκτάει αυτός ο κόσμος έτσι μια συνολική στάση στη ζωή του αρχίζοντας από τέτοιους μερικούς αγώνες είπε ότι σαφώς και ακόμη και αν είναι συντηρητική ας πούμε ή σχετικά απολύτικοι στους υπόλοιπους ε, τομείς της ζωής τους αναγκάζονται σιγά σιγά να αποκτήσουν μια στάση γιατί απλώς θα υπάρχει ο αντικειμενικός παράγοντας της καταστολής αυτή η γροθιά λέει η οποία θα έρθει να τους συνθλίψει όπου όλοι θα καταλάβουν ας πούμε πάρα πολύ καλά όταν αναμειγνύονται σε πράγματα που τα θεωρούν άδικα, ε, τι εστί ας πούμε, η κρατική καταστολή και ποια, ποια είναι πραγματικά η, ποιο είναι το πραγματικό ας πούμε, πολίτευμά τους. I mean, the question you asked about the anarchist, term anarchist, like, I suppose it's everybody's experience, you know, of uh, what's happening in England is different depending on who they are and where they live, etc. Um, I think that uh, for me the main experience in Liverpool has been sort of anti-state mm-hmm. stuff mm-hmm. because that's just the way things have happened. Like we've we've sort of almost missed a lot of the road protests, which could possibly be where where Liverpool is positioned geographically as well. Mm-hmm. It's not been near any of these mm-hmm. protests, so most of the uh, activity has tended to focus around anti-fascist mm-hmm. and uh, also um, sort of anti-harassment measures because of the harassment of the Liverpool police towards black people, for example, has mm -hmm, been mm-hmm. one very big campaign. Mm -hmm. um, so, I mean, possibly what, you know, the, the, term anarchist has always been one that can be moved around and shifted, etc. And maybe that's a, maybe that's a problem. Maybe it's, uh, it, it's a lot more to do with uh, sort of where people, how people involve themselves rather than just the, the term itself. But the the road protests have been s- really significantly important in uh, in in getting a number of people who probably would never consider uh, stepping outside the door and getting active to do it, and really angry as well. You know, really sort of uh, fired up about it. So. Οι διαμαρτυρίες στο δρόμο, λέει η Σάρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικές ώστε να μπορέσουν να αναμίξουν ένα σωρό κόσμο ο οποίος ποτέ δεν ε, ε, Ε, είχε δραστηριοποιηθεί για οτιδήποτε, να τον εξεγείρουν, να τον γεμίσουν ας πούμε θυμό και να τον γυρίσουν ενάντια στα πράγματα ε, τα οποία ας πούμε τον καταπιέζανε. Ε, από εκεί και πέρα αναλόγως με το γεωγραφικό μήκος έτσι και το σημείο στο οποίο βρίσκεται, ο καθένας ας πούμε της Αγγλίας έτσι, αναλόγως μιλάει με το τι εμπειρίες έχει, το πώς ακριβώς αυτοκαθορίζονται οι αναρχικές πρακτικές στο κάθε μέρος, γιατί ο όρος αναρχικός όπως και οποιοδήποτε άλλος όρος έτσι, για ριζοσπαστικοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας είναι ένας όρος που μπορεί να μεταφερθεί δεξιά-αριστερά και να μπει σε διάφορα έτσι, κοστούμια από ό,τι μας λέει η ίδια. Ε, στη, στο Λίβερπουλ για παράδειγμα που λέει ότι πρέπει να ισχύει αυτό και λόγω γεωγραφικής θέσης επειδή βρίσκεται μακριά από όλα αυτά η κύρια, το κύριο ενδιαφέρον, το κύριο βάρος στη δουλειά έπεσε στην αντικρατική ε, προπαγάνδα κάπως και επίσης το ζήτημα της ε, κακομεταχείρισης της ρατσιστικής βίας από την αστυνομία και στο ζήτημα των, των φασιστών γενικότερα. Θα έλεγα είναι αρκετά καλά να ακούσουμε κάποια τραγουδάκια τώρα γιατί μιλάμε 40 πέντε λεπτά περίπου. Έχει ένα τραγούδι, σε αφήνουμε να βάλει γιατί σε, μετά θα πάρει πέντε λεπτά και σε δέκα λεπτά θα τελειώσει τέτοια. Οπότε βάλε ένα τραγούδι, διάλεξε το αγαπημένο σου. with me? Right, yeah, Jackie, you know what it's like when you bump into someone you ain't seen in a while and they're facing way back when you think they might have a civil war for you. You just don't what's a fucking ball? Gonna get screamed, we'll be without you, son help. Gonna get screamed, we'll help you every day, look. Gonna get screamed after death, now fuck us. Gonna get screamed, the one out in the south town. Λοιπόν, συνεχίζουμε και οδεύουμε προς το τέλος να ρωτήσουμε λιγάκι πώς τους φάνηκε η πρώτη επαφή έτσι, με αυτή την τόσο πολύ διαφορετική πραγματικότητα, μιας και έχουν έρθει εδώ πέρα προσκεκλημένοι από το Φεστιβάλ του Ραδιοτοπία να παίξουν κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. So I'm just uh, wondering and I'm asking you uh, what has been your impression by coming to such a totally different reality over here to play and uh, being contacted through the people from Radio Utopia and Like, what are the situations you you experienced until now? Mm. I think just one thing is just the, just the, just amazed by the actual existence of uh, Radio Utopia because like we we don't have any um, autonomous um, run radio stations um, with quite which are this diverse in London. I think it's a it's a, it's a really really good thing. Yeah, we want to just we want to try that. Yeah. The only, the only pirate radio station have the, the same music that the um, jumped and that's it. So pirate, the radio stations, uh, are they legal? Or the police is chasing them from tomorrow? They're moving about all the time. So they're only placing the range. Uh, uh, but, is this really dangerous that you can get arrested? It's a big fine, yeah. yeah. yeah. Oh yeah, capacity. Um, the same here. FM's, Λοιπόν, λένε καταρχά ότι έχουν καταπληκθεί με την ύπαρξη του ραδιοτοπία με την έννοια του ότι παρότι ε, το Λονδίνο είναι μια αρκετά μεγαλύτερη πόλη, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο αυτοδιαχειριζόμενο, κάποιο αυτόνομο εγχείρημα. Και επίση ότι έχουν κάπω ε, εμπνευστεί από το να το δοκιμάσουν αυτό. Μέχρι στιγμή το ραδιόφωνο ήταν πειρατικό που υπάρχει στο Λονδίνο, αλλά είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, Μια και εκτό από το ότι θα σου κατάσχουν όλα τα μηχανήματα και εκτό από το ότι πρέπει να κινείσαι συνεχώ στις συχνότητες για να μην σε πιάσουν μπάτσι, ε, ότι αντιμετωπίζεις ποινές και κατηγορίες κτλ. Και, και ότι για να φτιάξεις έναν ε, πομπό για τα FM σε, σε πειρατικό ραδιόφωνο είναι αρκετά ακριβό. Πολύ εξωτερικό. the other thing that you're saying about, about the festival, um, there's loads of stalls, loads of information to be had, loads of great music, plenty of beer, going to be nicer to be hanging around together with others rather than stay at home and yeah, watch yeah, the rain. Exactly. Yeah. We do that all year in England. <laughs> Λοιπόν, ότι λέω ότι είναι γεμάτο με το φεστιβάλ με διάφορα ταμπλό και με διάφορα τραπεζάκια με πολύ καλό υλικό, ε, πολλούς ωραίους ανθρώπους, καλούς ανθρώπους, πολύ ε, ωραία μουσική, μπύρες Και, τα λοιπά. και λέει σίγουρα ακόμα και αν έχει σύννεφα μην μείνετε σπίτι σας απόψε και ελάτε να, έστω και αν βρέξει να δούμε όλοι μαζί τη βροχή. Ναι, <laughs> σαν ε, νησί γιατί λένε ότι όταν ε, κάθονται στο σπίτι τους όλο το χρόνο έχουν την ευκαιρία να παρατηρούν τη βροχή μόνοι τους και αυτό δεν, δεν τους κάνει. One more thing is to say thanks to everybody who's been really generous in helping us and putting everybody up and feeding us and everything else because, uh, well, if anybody ever wants to come to England, there's hundreds of addresses now that you can stay at any time. So oh, no. it's an open offer. And come and see what it's like and then it'll be easier to yeah. understand. Come to Liverpool holiday. <laughs> Don't forget your umbrellas. <laughs> Λοιπόν, και Σάρα λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους του τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθήσαν και ήταν τόσο γενναιόδοροι με το να μας προσφέρουν ε, ε, τροφή και στέγη. Μπράβο, έχει πέσει την γρήγορα, δεν θα πάει στην Πριν να βοηθήσει την κατάσταση, ήταν ε, ε. Λοιπόν, ε, και ότι ναι, ο Dave προσκαλεί λέει, όλο τον κόσμο να πάει στο Liverpool για διακοπές με ομπρέλες <laughs> επίσης για ανταλλαγή εναλλακτικού τουρισμού και κάτι άλλο είπε, δεν θυμάμαι όχι. Εντάξει. <laughs> Είναι εντάξει και έτσι. Ε, για κανένα δίλεπτο τα παιδιά θα είναι ακόμα εδώ πέρα. Αν θέλει κανείς να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους μπορεί να το κάνει τώρα. Αλλιώς ε, τα παιδιά θα είναι κάτω σήμερα στο πάρκο που γίνεται η δεύτερη μέρα του τρίμηνου της τοπία. Έστω και σαν γνωνιμία, αλλά έστω και όποιοι θέλουν να πάρουν κάτι σε σχέση με την γραφημένη δουλειά. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 214-272. West is best. Give him with the one and all the other takes back. They give it to the hack. diplomatic The power down here are being forced to scratch around. Cure for luxury goods, a will profit pound for pound. We here now, taking a look up in the mirror, seeing a pale reflection. The odds are getting thinner. Every one of us beguiled by our fucking lifestyle. The chances of us keeping it are shifting other way. Like, going on. following. Empires created on our backs we never fought. Now the West has a computer which destroys all rational thought. Pure self-hatred, no, the truth. This country has a cancer manifested in the youth. I'm gonna keep doing i gonna keep on doing την συζητησούλα η οποία ήταν ε, εκτός από ε, αρκετά ενημερωτική αλλά και αρκετά φιλική είναι έτσι αρκετά δυνατό το να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ανάλογες δραστηριότητε και δρούν σε εντελώς ε, διαφορετικό χώρο χώρο από την άποψη δηλαδή ότι στην Αγγλία όπως φάνηκε έχουν διαφορετικού είδους προβλήματα μεγαλύτερου κλίμακος ας πούμε αντιπαράθεση να συνεχίσουμε όμως για το ράδιο το οποίο εδώ πέρα ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του τριμέρου χθες όλα πήγανε μία χαρά σε πείσμα αυτών που θέλανε να δημιουργήσουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τον καιρό ή με τον άσχημο ήχο, τίποτα από αυτό δεν έγινε ούτως άλλως το απέδειξε και η προσέλευση κόσμου αλλά και η, αλλά και η όρξη των διοργανωτών και των φίλων σήμερα λοιπόν Σαββάτο Υπάρχει στις 5.30 ώρα μια συζήτηση «Ο πολιτισμός της εκμετάλλευσης και η κοινωνία της αυτοργάνωσης». Η συζήτηση αυτή θα γίνει στο πάρκο στο οποίο γίνεται όλο το τρίμερο όλη η εκδήλωση. Αργά το απόγευμα, το απόγευμα το βράδυ, ξεκινάνε τα συγκροτήματα. Είναι τρία σχήματα από την Αθήνα, η Ανάσα Στάχτη, ο Χράς και η Φράξια μια έκτακτη συμμετοχή που είχε πει και αυτή στα surprise συγκροτήματα είναι ένα ροκ σχήμα το οποίο θα ανεβεί στην ε, σκηνή για ολίγα λεπτά ζήτημα 10-15 λεπτών για να παίξει μια αρκετά δουλεμένη έτσι κάποια αρκετά δουλεμένα τραγούδια όπως οι ίδιοι μου έχουν πει και μέχρι στιγμής δεν είναι και κάτι έτσι αρκετά ε, πώς να το πω, όχι ακριβώς σοβαρό δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη αυτή τη στιγμή πάντως τα mail που παίζουν σε αυτό το συγκρότημα παίζουν όλους σε άλλα συγκροτήματα με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο σχήμα να είναι κάπως έτσι ας πούμε σε δεύτερη μοίρα τουλάχιστον κάτι τέτοιο γίνεται μέχρι στιγμής αυτά είναι τα τέσσερα σχήματα και η πέμπτη Μπάντα είναι μια κομπανία από την Κοζάνη η οποία παίζει ρεμπέτικες παλιές διασκευές. Με ρεμπέτικη κομπανία λοιπόν κλείνει για σήμερα το Σαββάτο η δεύτερη μέρα του τρίμερου. Η είσοδος όπως χθες έτσι και σήμερα είναι 700 δραχμές, είναι τιμή κόστους. Κάτι το οποίο έχει συζητηθεί αρκετές φορές μέσα από τις εκπομπές αλλά και μέσα από διάφορα φυλάδια το οποίο έχει κυκλοφορήσει ο σταθμός. Να πούμε ότι έστω και σε περίπτωση βροχής η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη βροχή γιατί είναι κάτι το οποίο σαν πρώτο και σημαντικότερο γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο δυστυχώς γιατί έχουν έρθει διάφοροι άνθρωποι για την πραγματοποίηση αυτού του συγκεκριμένου τριμέρου και θα ήταν πολύ δύσκολο το να βληθεί αλλά και σαν τελικό, σαν επίλογο καθότι χρειάζεται και να βγουν έστω και τα έξοδα τα οποία έχουν βγει για το στήσιμο του τριημέρου πράγμα το, οποίο όπως και τα άλλα δύο κάνουν ε, το πείσμα ακόμα περισσότερο όχι βέβαια τόσο το οικονομικό το οικονομικό όπως το αναφέρει πριν και σαν επίλογο Ακόμη και σε περίπτωση βροχής λοιπόν αμέσως μετά τη βροχή η συναυλία θα πραγματοποιηθεί ή θα συνεχιστεί από εκεί πέρα που θα έχει σταματήσει. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η καταιγίδα καλοκαιρινή θα είναι πόσο θα κρατήσει. Για αύριο τώρα, Κυριακή στις 16 του μηνός υπάρχει ένα φαγοπότη κουκουλθέατρο από την ομάδα Αγιουσάγια δεν γνωρίζω τον τίτλο του έργου συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει αργά την Κυριακή μια και θα είναι το κυρίως θέμα και δεν θα έχει συναυλή αύριο η συζήτηση 8.30 ώρα που καλεσμένος είναι και ο Μπέλ Πάζ από την Ισπανική Επανάσταση το θέμα της συζήτησης λοιπόν είναι η Ισπανία 1936-1996, 60 χρόνια μετά. Με το ανάλογο θέμα θα είναι και οι βιντεοπροβολές όπως και κάποια slides που θα προβάλλονται και αύριο όπως και χθες έτσι και σήμερα θα υπάρχουν και κάποια ανάλογα θέματα με βιντεοπροβολές, slides και εκθέσεις. Την Κυριακή, αύριο δηλαδή, δεν θα υπάρχει. Η εισιτήριο θα είναι είσοδος ελεύθερη να ακούσουμε τρία τραγούδια από την Ανάσα Στάχτη Ποια έχουμε Την Καταδίκη, Άνθρωπος των Πόλεων και Ζωή Εντάφου Η Ανάσα Στάχτη η οποία θα φανιστεί σήμερα σου Αγγελός των όνειρων σου είναι νεκρός και μέσα στην πραγματικότητα τους Εφιάδες, οι καράς, οι κατάρες Μα το μένουν με την πριν εκτό από του Ανάσα Στάχτη και άλλο ένα συγκρότημα από την Αθήνα, βασικά τρία είναι και η φράξια. Απλώ δεν έχουμε πρόσφατο υλικό από του φράξια, γι' αυτό θα βάλουμε ο Χράση Πυροχέτη. Ο Χράση Πυροχέτη είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει παιχτεί, έχει προωθηθεί, έχει αναφερθεί πάρα πολύ μέσα από το ράδιο τοπία και αυτό έχει τόσο λόγο όσο μουσικού ακούσματο, αν και η μουσική μια χαρά είναι τα παιδιά. Φοβερή στίχη, καλή μουσική και εκείνο το φοβερά συνασπαστικό ακορντεόν έρχεται και δεν με τα ωραία φωνικά, αλλά περισσότερο απ' όλα όσο της, ε, του κοινού δρόμου, της κοινή σύμπραξης. Ε, όπως είπα και πιο πριν, ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθεί μέσα από, τον, μέσα από την πόλη του, μέσα από τον χώρο του, μέσα από αυτό που ξέρει να κάνει. Έτσι λοιπόν και ο Χράς Πυροχέτη από την Αθήνα τα παιδιά έχουν κυκλοφορήσει αρκετά σε τραγούδια αλλά δεν εμένονται εκεί πέρα μόνο σε εγγραφημένο δουλεμένο υλικό και οι ίδιοι ε, έχουν μια ανάλογη πολιτική στάση σαν άνθρωποι, έχουν μια ανάλογη πολιτική στάση και σαν συγκρότημα. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια διαφορετικών χρονικών περιόδων, τα οποία μας είχαν στείλει μέσα σε αυτή τη χρονιά και για όσους ε, θέουν κάτι από αυτούς μπορούν να έρθουν σήμερα σε επικοινωνία με τους ίδιους, σε κάποια επαφή, να μιλήσουν να ανταλλάσσουν κάποιε απόψει και να ζήσουν από του ίδιου κάποιο γραφημένο υλικό, μια και οι ίδιοι αντιτίθονται εντελώ στην εμπορευματοποίηση της μουσικής και ακόμα περισσότερο των προσωπικών τους τραγουδιών. Και αυτό είναι ο λόγος ο οποίος δεν έχει ηχογραφηθεί κάτι μέχρι στιγμή, ένα μάλλον από τους λόγους, και ότι δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά εκτός και αν έρθει σε επαφή μαζί τους. αν δεν γίνονται εφοποί στα καφενεία και στους σινεμάδες η πολλή είναι ασφυκτική όταν την πνίγουν τα εθνικά πραγματοποιηθεί η δεύτερη μέρα του τριμέρου του τοπία. το οποίο ξεκινάει στις 5.30 ώρα με συζήτηση ο πολιτισμός της εκμετάλλευσης και κοινωνία της αυτοργάνωσης η συναυλία ξεκινάει αργότερα στις 10 η ώρα το βράδυ με, τρία συγκροτήματα από, από Αθήνα, συγγνώμη, τους Φράξια, Ανάσα Στάχτη και ο Χράς Πυροχέτη Υπάρχει μια τέταρτη έκτακτη συμμετοχή από εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην αφίσα μια και το... η ώρα στην οποία θα ασχοληθούν τα παιδιά είναι ζήτημα ενός τετάρτου. Τη δεύτερη μέρα του τριμέρου κλείνει μια ρεμπέτικη αντιπορευματική κομπανία από την Κοζάνη με παλιά ρεμπέτικα τα περισσότερα σύνολό τους απογορευμένα τραγούδια. Η είσοδος είναι 700 δραχμές, είναι η τιμή κόστους. Δεν σκοπεύουμε το να κερδοσκοπήσουμε εις βάρος των φίλων και των συντρόφων, έστω και των απλών κρατών οι οποίοι θέλουν να έρθουν. Η όλη αυτή εκδήλωση γίνεται φέτος δίπλα στο πάρκο του Φωκά. Δεν έγινε στο πάρκο των Σκύλων, γίνεται λίγο πιο πέρα από τον πάρκο των Σκύλων. Πάρκο Νέας Παραλίας. Και για όσους ε, φοβούνται την σημερινή χειμωνιάτικη, φθινοπορεινή καλύτερα μέρα πιστεύω ότι όσο περισσότερο μαζευτούμε τόσο περισσότεροι θα τη ζεστάνουμε θα τη ζεστάνουμε με την όρεξη την πίστη και τη θέληση που θέλουμε για να πραγματοποιηθεί αυτό το τρίμερο και αυτό δεν βγαίνει σαν, σαν παρακαλυτό σαν παρακαλούμε αλλά σαν κάλεσμα μάζοξης πάρε το καθένας όπως θέλει από μένα αντίο, όσοι δεν, τα, τους δούμε σήμερα θα βρεθούμε αύριο ή και όσοι δεν βρεθούμε αύριο τα λέμε όπου ο καθής θα θεωρήσει. 谁都被